Nalazimo se u blagoslovljenom mjesecu Ramazanu u kojem trebamo iskoristiti priliku da jedni druge iskreno posavjetujemo, da jedni drugima uputimo savjete na korisna dobra djela i također da upozorimo jedni druge na opasna loša djela. Jer vjernik je vjernica kao što trebaju činiti brojna dobra djela što je god moguće više i ljepše, isto tako vjernica trebaju se klonuti i mnogih loših dijela. Ne smiju biti poput onih koji cijeli dan rade i grade da bi naveče sve to porušili. Ne smiju biti oni koji će u ovom mjesecu Ramazanu raditi i graditi nakon Bajrama, nakon završetka mjeseca Ramazana, sve to porušiti lošim dijelima, grijesima. Zato moramo se upoznavati kako sa dobrim dijelima, isto tako sa lošim dijelima. Kao što kaže plemeniti ashab Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Huzaifa ibn Ljeman radijallahu talan kaže, drugi ljudi pitali su Allahovog poslanika alaihi salatu wa salam o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me ono ne sustigne. Ja sam ga pitao o zlu, da se podučim šta je to zlo, koji su to grijesi, koji su opasni grijesi, upropaštavaju čovjeka, poništavaju cijelu njegovu vjeru, koji grijesi umanjuju njegovu vjeru i slično, bojiti se da me nešto od toga ne zadesi. Ukoliko se podučim, onda zasigurno ću moći prepoznati te grijehe i biti dalek od njih, bježati od njih. Stoga, dakle, moramo se i mi upoznavati tim lošim dijelima, sa tim lošim dijelima kako bismo se udaljili od njih. U našim proteklim emisijama bilo je govora o opasnim grijesima, lošim dijelima koji ruše vjeru u temelju. Ukoliko ih počini osoba, prestaje biti vjernik, prestaje biti musliman. Bilo je govora o velikom širku mnogoboštvu, smatranju Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga ravnim u njegovom rububijetu, odnosno stvaranju, vladanju, održi, održavanju, obskrbljivanju, također pridruživanje Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga u njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima, smatrajući iz ubjeđenja da neko drugi mimo Allaha zaslužuje da nosi lijepo ime kao što nosi uzvišeni Allah ili da ima osobinu koju ima uzvišeni Allah, koja dolikuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala i slično. Poput, kako je o tome bilo govora, da se tvrdi kako neko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala poznaje gaib, poznaje šta će se desiti u budućnosti. To zna samo Allah subhanahu wa ta'ala. Ukoliko se tvrdi za nekoga, da i on mimo Allaha jalla vala poznaje time, dakle, ovu osobinu koja je svojstvena samo Allahu subhanahu wa ta'ala pripisuje nekome drugom, pridružuje nekome drugom, ukoliko to čini iz ubjeđenja, ukoliko to čini svjesno sa znanjem, takva osoba postaje nevjerniku Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer Allah dželavala na mnogim mjestima u svojoj knjizi Kur'an, Kur'an i Kerimu izričito naglašava da gaib poznaje jedino on uzvišeni i niko, niko drugi zatim smatranje Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga ravnim, nekoga sličnim, nekoga dostojnim u ibadetu, da mu se mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nešto od ibadeta uputi, da mu se padne na seždu, da mu se upućuje dova, da se traži od njega obskrba, da se traži od njega potomstvo i slično. Dakle, to su sve grijesi koji čovjeka izvode iz vjere. Nakon tih grijeha, čovjek postaje nevjednik u Allaha, ukoliko umre na tome, ne pokaje se, ne ostavi se tog dijela, ukoliko ne povjeruje ispravno i ne pokaje se, ako umre na tome, njega čeka vječni džahnem. Allah ne oprašta te grije. Zatim, bilo je govora o velikom nevjerstvu, da čovjek ne vjeruje u neki od šest temelja imana da osoba ne vjeruje u neki od šest temelja imana ili svega onoga što je nužno poznato u našoj vjeri, ono što se mora poznavati u našoj vjeri, odnosno bez čega se osoba i ne može smatrati muslimanom. Onaj koji ne vjeruje u neki od spomenuti šest temelja imana, ne vjeruje u meleke ili u nekog od meleka, ne vjeruje u Džibrila, ne vjeruje u Mikaila, Israfila, ne vjeruje u meleke u kaboru, da će ispitivati čovjeka u kaboru, ne vjeruje u pisare, da postoje meleki koji pišu dobra djela i loša djela, to je nužno poznato u našoj vjeri. To zna svako, treba da zna svako. Onaj koji ne vjeruje u to, pogotovo nakon što mu se pojasni, nakon što mu se donesu dokazi iz Kur'ana, donesu dokazi iz hadisa Allahovog poslanika, alaihi salacov, i ne vjeruje taj nevjernik. Onaj koji ne vjeruje u poslanike ili bilo kojeg poslanika koji su spomenuti u Koranu, za koje se sigurno zna. Onaj koji ne vjeruje u Allahu odredbu da sve što se događa, da biva Allahovom voljom i Allahim određenjem, onaj koji tvrdi da on proizvodi sudbinu, da on stvara sudbinu, da on stvara svoju budućnost, da mu ništa nije određeno, taj je nevjernik u Allah. Onaj koji tvrdi da neće biti proživljenja, da ljudi neće ustati iz svojih kaburova i biti pitani za svoja djela. Onaj koji tvrdi da neće nastupiti sudnji dan, da neće ljudi biti obračunavani, da neće ljudi ući u džennet i džennem, takva osoba je nevjernik. Kod nas dosta je proširena rečenica. Mnogi je izgovaraju čak i nesvjesno ko se ota vratio, šta nam ti pričaš? Niko se od ta nije vratio. Da, zar da ljudi budu proživljeni? Subhanallah, poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam došao je u Mekku mnogobošcima, postao je poslanik, vjerovjesnik u Mekki, kada je njegov narod bio mušrički, nevjernički, mnogobožački, oni su govorili slične riječi. Kao što nalazimo u suri Jasin koju često učimo da se spominje primjer jednog od mušrika mnogobožaca koji je došao s kostima i smrvio kosti, dakle kosti koje su već počele da trule, da se raspadaju i smrvio kost pred poslanikom Alihi Salam Zome rekao ko će da oživi ponovo, da sastavi ove kosti, a zatim da ih zaodjene mesom i da proživi čovjeka. O čemu nam ti to pričaš? Danas mnogi govore kad se udari od ozgo, spusti se dva kubika zemlje, taj više ne ustaje. To pričaju čak, to pričaju čak na dženazi. Kada idu na dženazu, zamislite, idu na dženazu i ko biva klanjaju i dove za tog umrlog, a na ovakav način komentarišu i njegov i slučaj svih umrli. Taj više ne ustaje. Kakav balan ispit u kaboru? Na takav način, subhanallah, to su opasne riječi. Zatim u našoj zadnjoj emisiji bilo je govora o velikom licemjerstvu koje izvodi iz vjere. A licemjerstvo jeste da čovjek u svojim prsima skriva nevjerstvo, a u svojoj javnosti, u svojoj spoljašnjosti pokazuje vjeru, priziva se vjeri, pa čak i klanja i čini neke druge ibadete u islamu, ali u svojim prsima krije nevjerstvo, srčano je ubijeđen dakle da ono što čak i radi da to nije od islama, da to nije propisano. Dodvorava se i vjernicima i nevjernicima, tražeći dunjalku korist i kod jednih i kod drugih. Sve te stvari spomenute od mnogoboštva, od nevjerstva, od licemjerstva velikog, poništavaju čovjekovu vjeru u temelju. Ukoliko čovjek učini nešto od toga, veliki širk ili veliko nevjerstvo, veliki kufr ili veliko licemjerstvo, sva njegova dobra djela bivaju poništena. Sva njegova dobra djela se poništavaju. La in ashrakta la yahbatan amaluk wa la takunanna min al-khasirin kao što uzvišeni Allah kaže svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Spominje primjer njega da bismo svimi drugi nakon njega uzeli i breta, uzeli pouku. Kaže za poslanika koliko je opasan ovaj grijeh i koliko ga Allah prezire i dokaz da ga Allah ne oprašta, kaže ako bi ti učinio širk, sva tvoja dijela bi bila poništena i ti bi na drugom svijetu bio od stradalnika. Ako bi tako bilo s poslanicima, šta je onda s nama? Zar možemo biti sigurni, svašta govoriti, svašta raditi, ne obraćati pažnju na ono što govorimo, ne obraćati pažnju na ono što radimo, ne pitati se je li u redu ovo što govorim, je li u redu ovo što radim, je li to radio poslanik, otkuda ovo u našoj vjeri, Od koga sam ja to naučio, od koga sam ja to naslijedio? Po pitanju Dunjaluka i te kako učimo škole, studiramo, izučavamo da bismo imali u džepu novaca, da bismo imali lijepu kuću, da bismo pored kuće imali parkirano lijepo auto, učimo i dan i noć, školujemo se, fakultete završavamo, tražimo posao, ali da bismo ušli u džennet, u džennetske bašće, u džennetske dvorce. Zato se, ama baš, nimalo ne trudimo. Ne obraćamo mnogo pažnju na naš ahiret. A ahiret je hajrun wa ebqa. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ahiret je daleko, daleko bolji i ahiret je vječan. Ahiret je vječan. Ova kuća na Dunjaluku srušit će se. Ono auto pohabaće se, novaca će nestati. Na kraju krajeva umrijećemo, bit ćemo zaogrnuti u dva, tri komada platna koji nemaju džepova. Bićemo smješten u tjesan kabur u koji s nama ne može doći naše auto od kojeg se možda nismo odvajali. Neće nam na našem kaburu sagraditi kuću kao što smo imali je na Dunjaluku. Ne otićemo kao i svi drugi. Ali gdje ćemo otići? Šta smo pripremili na drugi svijet? Šta smo, kakvu smo tamo kuću gradili? I na kojim smo placu gradili ako smo već gradili? Da li u džennetu ili u džehennemu? Vodimo računa šta govorimo, šta radimo. Vrlo lahko možemo izaći iz vjeri onaj koji učini veliki širk, veliko nevjerstvo, veliko licemjerstvo, njegova sva dobra dijela bivaju poništena. Ako umre na tim grijesima, mnogoboštvu, smatranju Allaha, Allahu nekoga ravnim, nevjerovanje, nevjerovanju u nešto što je Allah objavio u svojoj knjizi, što je nužno poznato od vjere, pretvaranju odnosno ispoljavanju vjeri, a skrivanju nevjerstva. Ukoliko se umre na tome, Allah neće oprostiti. Allah to ne oprašta. Allah veliki širk, veliko nevjerstvo, veliko licemjerstvo ne oprašta ukoliko se čovjek ne pokaje za to. Kaže Dželjavala, inna Allahe la jagfiru en jušrake bihi. Doista Allah neće oprostiti da mu se čini širk. Allah neće oprostiti da mu se čini širk ukoliko se čovjek ne pokaje za to. I na drugom svijetu dođe na drugi svijet sa tim gnusnim dijelima, nije se pokajao, nije se ostavio tih dijela, već je umro na njima, na drugom svijetu ga ne čeka ništa drugo do džehennemska vatra. Boravište u džehennemskoj vatri, međutim vječno boravište. Nema smrti niti olakšanja, razgalice, nikako. Već dakle samo patnja jedna nakon druge i vječno. Zato dobro vodimo računa. Nije cilj samo činiti mnogo dobrih dijela. Cilj je činiti lijepo ta dobra dijela i također cilj je klonuti se loših dijela. Na prvom mjestu ovih opasnih, najopasnijih grijeha koji poništavaju našu vjeru u cijelosti. A zatim postoje i dijela, grijesi koji umanjuju naš iman u dobroj mjeri. Ne ruše ga u temelju, ali u dobroj mjeri umanjuju i dovode na granicu. Vrlo lahko mogu nas odvesti i do ovih najopasnijih grijeha, odnosno mogu nas izvesti iz vjere. A to su mali širk, malo nevjerstvo, malo licemjerstvo, brojne novine, novotarije u vjeri. Odakle tih grijeha koji utiču dobro na naš iman, na našu vjeru, utiču na stagniranje, opadanje našeg imana i dovode vrlo lahko, ukoliko čovjek bude ustrajavao na njima, u tim grijesima, mogu ih dovesti do velikog širka, mogu ih dovesti do velikog nevjerstva i velikog licemjerstva. To je dakle na prvom mjestu mali širk. Međutim, kada se kaže mali širk, kažem, ponavljam, to se ne misli da je to nešto sitno, sićušno, ban, Nije to ništa. Ne. Dosta je što se zove širk. Bez obzira što kažu mali, dosta je što se zove širk. A imenovan je mali ili širku el asgar u arapskoj terminologiji, manji širk, možda bolji prijevod, imenovan je tako samo da se napravi razlika između njega i velikog širka. Samo da se prilikom izgovora, prilikom razlučivanja, razaznavanja, razdvajanja može napraviti razlika. Mali širk, ukoliko ga čovjek počini, on ne poništava sva njegova dobra djela, već poništava to djelo u kojim se on nađe. Mali širk. Ukoliko umre čovjek na tom malom širku. Postoji razilaženje kod islamskih učenjaka. Jedni kažu da i njega Allah neće oprostiti, dok drugi kažu oprostit će. Oprostit će. Ukoliko čovjek umre na njemu ne pokaje se, kažu pojedini učenjaci da će Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti taj mali širk. I čovjek ukoliko počini mali širk ne izlazi iz islama, ali može vrlo lahko, ukoliko bude ustrajavao na tom malom širku, ukoliko bude veličao taj grije, vidjet ćemo na primjerima, može da izađe iz vjere. Dakle, naziva se mali širk, ali nimalo on nije malan. Nije on, dakle, prezren. Ne treba ga zapostavljati, nikako. Već treba povesti računa o njemu. Nažalost, upravo tog malog širka na nas je mnogo među narodom, među muslimanima. Brojni su primjeri tog malog širka. I kažu islamski učenjaci da je taj mali širk veći od svakog velikog grijeha. Imamo dijela, zasebna dijela koja su napisana kroz hadise Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam i u kojima su skupljeni veliki grijesi. Kaže se kebair, imamo jeli poznata djela od imama Zehebija, el kebair, veliki grijesi. Imamo i na našem jeziku čak napisana djela na tu tematiku, veliki grijesi. Eh, kaže se da je mali širk veći od svakog velikog grijeha. Dakle, to što čujemo mali širk, to ne znači da je to nešto malo, da je to nešto bezazlano, da ne treba obratiti pažnju na to, ne, i kako i kako. Jer, kažem opet, onaj koji ustrajava u tom malom širku može doći do velikog širka. Onaj koji ustrajava u malom nevjerstvu može doći do velikog nevjerstva i da izađe iz vjere. I također malo licemjerstvo može da dođe do velikog, velikog licemjerstva. Pa od tih primjera malog širka. Imamo primjere i vrste malog širka u ubjeđenju primjere malog širka u dijelima i u riječima. Kao što imamo vrste i primjere velikog širka u ubjeđenju, u riječima, dijelima, isto tako imamo, može se desiti vrlo lahko da čovjek učini taj mali širk u ubjeđenju, riječima ili dijelima. Što se tiče malog širka u ubjeđenju, često se dešava taj mali širk jeste pretvaranje. Mali širk u objeđenju jeste pretvaranje. Da čovjek se u dijelu pretvara, pa ga počne u osnovi činiti radi Allaha subhanahu wa ta'ala, međutim u toku dijela šeitan mu priđe, ljudi se nalaze oko njega, pa to dijelo počne uljepšavati radi ljudi. To dijelo počne uljepšavati radi ljudi i ukoliko privede dijelo, završi dijelo radi ljudi, dijelo mu biva poništeno u cijelosti. Bez obzira što ga je otpočeo, zanijetio radi Allaha, priveo ga je kraju radi ljudi, uljepšao ga radi ljudi, to dijelo biva poništeno. U tom dijelu se učinio mali širk, Širk znači pridružiti nekoga nečemu, pa je on ovdje u ovom svom dijelu pridružio ljude, naudzubillahi ta'ala, pridružio ljude Allahu. Zato stoji u hadisu da će na sudnjem danu Allah dželavala reći ja sam najneovisniji, ja nisam imao nikakve potrebe da mi se neko smatra ravnim. Pa onaj koji je u nekom dijelu nekoga mi pripisao, onaj koji je čineći dijelo, nekoga mi pripisao, ja ostavljam i njega i njegovo dijelo, ja ostavljam i njega i njegov širk. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno reći je na sudnjem, sudnjem danu. Pa, dakle, to pretvaranje je i tekako opasno i svjedoci smo, dobro znamo, možemo primijetiti da vrlo lahko prolazi među ljudima. Sad pa sad šetan čovjeka obmane i počne neko djelo da uljepšava. Bilo da je riječ o djelu postupcima, radnjama ili riječima, poput, dakle, na primjer, klanja kao imam, pa ljudi klanjaju iza njega, slušaju ga, on počne da uljepšava učenje Kur'ana radi ljudi. Pa oduži na ruku, pa oduži na seđdi i slično. Zatim dođe da vazi ljudima, pa počne redati kur'anske ajte, spominjati dokaze iz Kur'ana, spominjati dokaze iz hadisa, spominjati govore u leme, mišljenja u leme, stavove u leme i slično, kako bi dao do znanja ljudima koliko je on učen da se kaže za njega a mašala, jest on učen. To mu cilj. To je širk. To je mali širk. Govori, klanja, oduži, uljepša radi ljudi, ne radi Allaha. Čuvajmo se dobro. Često to dešava se ljudima. Zato naši ispravni prethodnici su govorili upravo dakle o ovome, o nijetu, o namjeri, odnosno o pretvaranju u tome da je to nešto najteže. Lahko je dijelo i učiniti. Lakše je dijelo učiniti nego očistiti nijet da to dijelo bude čisto od početka do kraja i nakon radi Allaha jednog jedinog. Kada bi bili upitani šta je duši najteže, govorili bi iskrenost u nijetu. Jer tada za dušu nema ništa. Sve je za Allaha. Kada neko dijelo činiš, da u njemu budeš iskren da ga činiš samo radi Allaha, ni radi sebe, ni radi nekoga oko tebe. Dakle, dobro treba obratiti pažnju. Oljepšavanje dijela, oljepšavanje riječi radi nekoga drugog, ne radi Allaha, makar to u početku bilo i radi Allaha je od malog širka. I poslanik alaihi salatu wasalam govoreći o opasnosti ovog malog širka, kaže, doista se za vas najviše boji malog širka. Inne ahfefe ma ahafu alikum širk al asgar. Najviše čega se bojim za vas jeste mali širk ili manji širk. Pa kada je upitan šta je to, rekao je Rija, pretvaranje. To je pretvaranje da čovjek počne raditi dijelo radi Allaha, zatim se pretvara radi radi nekoga drugog. Pa se spomnije da je rekao kako taj mali širk tako brzo i neprimjetno prilazi ljudima da je skriveni od crnog mrava u crnoj noći na crnoj stijeni. Tako tajno, skriveno prilazi ljudima šeitan sa dakle ovim ovim grijehom. Zatim Postoje i drugi hadisi koji govore o opasnosti pretvaranja. Jedan hadis kojeg se često treba prisjećati, hadis vjerodosten kod imama muslima zabilježen debu Horeire radi Allahu talanu, kojima Allahov poslanik alihi salatu wasalam spominje tri kategorije ljudi s kojima će se potpaliti džehennemska vatra. Jedan od njih je poginuo na Allahom put, borio se u borbi. Drugi je podijelio cijeli svoj imetak a treći je siromasima, jeli, potrebnima, a treći je potrošio svo svoje vrijeme u sticanju šerijetskog znanja i podučavanju drugih tom šerijetskom znanju kojeg je on stekao. Međutim, niko od njih ovo nije radio radi Allaha subhanahu wa ta'ala, već onaj se borio da se kaže kako junak. Drugi dijelio svoj metak da se kaže kako je daražljiv. I treći sticao znanje i podučavao druge tom znanju da se kaže kako je učen i to je rečeno I na Dunjaluku su dobili, rečeno je junak, rečeno je darežljiv i rečeno je učen, dobili su na drugom svijetu, ahiretu kod Allaha, nemaju ništa, jer su tim dijelima tražili Dunjaluk, tražili su spomenute pohvale, nagrade, na ahiretu im nema ništa. Kako se sačuvati pretvaranja, kako se sačuvati rija'a? Sačuvati se prije svega upoznavanjem sa Allahom subhanahu wa ta'ala upoznavanjem sa Allahovim riznicama, sa Allahovom vlašću, sa Allahovim bogatstvom, zar tražiti hvalu ljudi, a ne tražiti hvalu Allaha, zar tražiti položaj kod ljudi, ne tražiti položaj kod Allaha, zar tražiti prolazni nekakav dunjalučki šićar, nešto na dunjalu kod imetka, a ostavljati vječni ahiret, I to kakav ahiret, kakav džennet u džennetu ima ono što oko nije vidjelo. Uho nije čulo i čovjek nikada o tome nije razmišljao. Pa zar da čovjek ostavi to radi ovamo nekakvog pojedinca koji je isti kao on. Traži od njega, a možda će prije umriti njega. Traži od otičnog koji će možda umriti prije njega, neće ostvariti svoj cilj kod njega. Zato trebamo se upoznati sa Allahom subhanahu wa ta'ala, s njegovom veličinom, Kada se upoznamo s njegovom veličinom, s njegovim bogatstvom, njegovom vlasti, svi drugi će nam biti, biti prezreni i odmorit se od drugih ljudi. Zatim trebamo što je god moguće više podučavati se šerijatskom znanju, pogotovo znanju iz akajda, iz vjerovanja, iz ubjeđenja. Trebamo što je god moguće više doviti Allahu subhanahu wa ta'ala da nam podari iskrenosti, u našoj vjeri, da nas učini njegovim iskrenim robovima i trebamo što je god moguće više skrivati svoja djela, ne činiti ih pred drugima. Ne činiti ih pred drugima. Dobrovoljna naročito djela, obavezna djela, pojedina obavezna djela moramo raditi pred drugima s drugima. Moramo klanjati jeli, obavezne namaze u džamatu s drugima i slično, ne možemo sakriti. Ali dobrovoljna djela krijimo, kao što krijemo svoje grijehe, skrivajmo i svoja djela ostavimo dijela za Allaha subhanahu wa ta'ala, ne za ljude. Skrivajmo dijela od ljudi pa ćemo u tim dijelima zasigurno biti iskreni. I mnogo je mnogo primjera malog širka među ljudima. Mali širk opasniji od najvećeg velikog grija. Od malog širka jeste i oslanjanje na dijela da čovjek se osloni na dijela. Da je dijelo to koje će mu pomoći, a ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ili da sam od sebe izmišlja dijela, sam od sebe izmišlja puteve, načine kako da dođe do neke koristi. Allah nije to propisao, pa čovjek od sebe propisuje ta dijela. Zatim od malog širka jeste zaklinjanje nečim ili nekim drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ovo je među našim narodom i kako prisutno. Pa kažu majke mi, oca mi, kabe mi, životami i slično. To je sve mali širk. To je sve mali širk. Zaklinje se samo Allahom. Čovjek kad se zaklinje, kada želi nešto da potvrdi, kada želi da ukaže na važnost svoga govora pa se zaklinje i time daje svetost, daje posebnu veličinu onim s kojim se zaklinje. Zato se zaklinje samo sa Allahom. Nema životami, nema ni kabijemi, nema ni jeli majke ni ocama, ocami. Otac, majka posebni su kod nas. Međutim, nije dozvoljno se zaklinuti. Došli su brojni hadisi Allahovog poslanika, ali i u tom kontekstu. Ne zaklinjite se svojim očevima. Onaj koji bude htio ili trebao da se zakune, neka se zakune, neka se zaklite sa Allahom. Zatim, često kažu ljudi da nije bilo Allaha i tebe. Ono što je htio Allah i ti, bit će onako kako hoće, kako hoće Allah i ti. Ne, ovo ne smije se ovako govoriti. Već ako želiš da ukažeš na pomoć, potrebu nekoga, kažeš ono što hoće Allah, a nakon što budeš ti ti. Ono kako jeli, odredi Allah, ono što bude htio Allah, pa onda ti. Da nije bilo Allaha, pa tebe. Ne smije se stavljati znak jednakosti između Allaha i bilo koga drugog, mako drugi bio. Došao je jedan od jevrijskih učenjaka poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve selleme kaže vi ne postupate dobro, tvoji drugovi govore tebi ono što hoće Allah i ti, ko? O Muhammede, ti! Pa kaže u pravu si, ne treba tako govoriti. Od sad govorite ono što hoće Allah jedini. Dakle, kad se ne smije između Allaha i poslanika u ovome stavljati znak jednakosti, zar se smije stavljati između Allaha i nekoga drugog, da nije bilo Allaha i tebe. To je sve mali širk. I brojni drugi primjer. Brojni drugi primjeri, nema se dovoljno vremena da se to spomene, uglavnom ovo je samo postrek, posticaj da se malo jeli, pozabavimo sobom, sobom, svojim riječima, svojim dijelima, da upoznamo šta trebamo raditi, čega se trebamo klonuti i da radimo na takav način